نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 a wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wanda majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat maryam salam kamar yadda muka saba kullum mukan fara da an tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan ya rubuto wasu rubuto suna tambaya game da mutumin da yi wa yarinya ciki ba tare da aure ba to shin ya halatta ya aure ta ko bai halatta ba wani aishi ne ya ma kamata ya aure ta ɗin shi ya lalata ta kuma sannan ya ce wani ya aura daban babu wani malami da ya taba haramta irin wannan auren ba wata mazhaba daga cikin mazhabobin da ake da su duka da ta haramta su yi aure wancan laifi da ya yi ko suka yi yana na a matsayin shi na laifi amma ba zai haramta abinda Allah ya shar'anta ba abinda Allah ya halatta ba zai zama haramun ba saboda sun aikata haramu wancan haramun da suka aikata su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala su yi nadama akan abin da suka yi su kyautata ayyukansu su kyautata rayuwarsu su yi alkawarin ba za su sake wani abu mai kama da wannan ba wannan koma zai hana su yi aure ba ko da ta yi ciki la iyaka dai su malamai suna cewa a bari ta haihu sannan a auren wani shi ma ba dole ba ne idan har barin ta haihun zai jawo matsala to sai a gangada a auren ta je can ta haihu a gidansa ya je can ya yi ɗawainiya da abin da shi ya shuka da kansa saboda haka wannan cikin ba zai hana su yi aure ba za a iya ɗaura musu aure a haka ya so ta haihu a gidansa wannan zai zama astaru laha <clears throat> zai fi sitirce ta da abin da za ta haifa sai wannan shi kuma yana ya rubuto ne yake tambaya game da ba wa ɗalibai amsa yayin jarabawa ce shi malamin sakandare ne don aka zo jarabawa irin ta gaba ɗaya ɗin nan ta bai ɗaya to sai a rika ringa ba wa ɗalibai an sadan su ci jarabawa to shi ba ya yi to kuma yanzu daga baya ya zama a external ya ce external exam ya ce ya zama exam supervisor yanzu su ne masu sa ido a makarantu idan ana jarabawa su hana a yi magudi da can ana external exam din shi baya baya da ansar amma kuma yanzu shi su ne masu sa ido su za su hana to shine yake cewa to shin ya halatta ya bari a yi satar saboda an ce mutanen kudu sun daɗe haka suke yi don yaransu su ci jarabawa su tafi jami'o'i don haka mu ma mutanen arewa in ba mai haka ba to zai za a bar mu a baya to irin wannan logic din marar ma'ana marar kan gado shi ya cuce mu shi ya kashe al'ummar abinda zai cutar da kai ya cutar da al'ummarka ya cutar da ɗabi'arka ya cutar da rayuwarka sai ka ce wai saboda wasu sun yi kai ma kai akwai wani wanda alkali ne mai shari'a ne wata shekara wai ake ta jayayya da shi a kan satar kudin gwamnati shi fa alkali ne hujjarsa wai saboda waɗanda ba musulmi ba suna sata mu in ba mu yi satar ba shi kenan sai su yi kuɗi mu ba mu yi ba sai arzikin da ya koma a hannunsu mu ko muna nan ba mu da komai saboda haka tun da dai kuɗin ƙasanmu ne kamar yadda suke sata mu ma mu rika sata wannan ba alkali ne to yanzu wannan kana zaton za a kai masa wani ya daure akan yayi sata ya saci kudin gwamnati ba zai yi ba babu inda aka ce don wani yana yin ba daidai ba kai ma kai ba daidai ba kowa shi kadai zai mutu shi kadai za a sashi a kamarinsa shi kadai za a yi wa hisabi kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai tana daukan nauyin abin da ta aikata ne abinda kai aikata shi za a tambaye ka ba za a baka da hujja ka ce wane ya aikata abu kaza ba daidai ba ni ma bari in aikata in mun je lahira hujja ta in ce Allah ai ba ni kadai ne ba wane ma yayi sannan batun jarrabawa ilimi ilimi wani abu ne wanda da shi kuke gina al'umma da shi za a gina al'umma idan yaron ka. yaranku ba su iya karatun ba kun zauna ba a koyar da su ba ba a ba su ilimin sun iya ba an zo an ba su jaraba sun ci in an je can jami'a ma bin su za a ana ba su jaraba can ma ko kuma kaddara a can ma tun da an saba magudin can ma an je an yi magudin an yi magudi ya fito likita me kake san zai faru al'umma an yi magudi ya fito injiniya su ne masu gine-gine shi yake duba yadda ake bene hawa uku hawa hudu hawa goma me kai kisan zai faru a cikin al'umma an yi magudi ya ci jarabawa ne za a ba wa makaranta ya rike me kake to shi za a sa aji ya koyar amma da magudi ya ci jarabawa bai iya ba me kake me al'umma za ta koma kun kashe kanku da kanku abinda ake so a iya karatun saboda karatun da shi za a gina al'ummar to idan ka yadda cewa yaran ba za a koya musu din ba a ba su a haka kawai a rika ba su jaraba suna ci su ne za su zo zama likitoci suna kashe mutane a asibiti yayin da za ka je asibiti so kake a nuna maka ƙwararren likita ya duba ka da zarar aka ce wancan ƙwararre ne to gurinsa za ka amma wanda aka nuna maka ba ƙwararre ne komin dangantakar ka da shi ba aka jibinsa ba ko ɗanka ne na ciki da ka haifa da aka ce ya yi tiyata sau ɗaya sau biyu ya kashe mutane ba za ka je ka ba da kanka ya farka ka ba ba za ka ce a taimaka ma 'yan likitocinmu ba su rika samun aikin yi da aka a rika zuwa suna kashe mutane don mai anan ba za ka je ba saboda ba ka iya ba saboda ka ba hikima ba ce gara yaran naku su faɗi al'umma ta san ana cikin wata matsala a zauna a tattauna a gaya za a shawo kan matsalar amma matsalar tana nan kawai a yi rami a rufe ta a batta haka ai ba ta ba a yi jarabawar su faɗi da sun faɗi za a ce to lalle akwai matsala a makarantun mu akwai matsala malaman ne ba sa karantarwa a a curriculum ɗin ne ba da kyau a a babu kayan aiki ne a a me yake faruwa a lokacin ku zauna ku gano matsalar ku ku tsaya ku gina ‘ya'yanku da ilimi na hakika na gaskiya ba ilimi ɗan jagu ba ba ilimi na sata ba ba ilimi na algush ba yaron ka ka fara koya masa tun yana da sakandare an fara koya masa ha'inci da zai zama mai amana so in a ce duka 'yan kudu duk mutanen kudu karya suke su jarabawa mu bai kamata mai haka ba saboda ba ci gaban al'umma ba ne mu mu rusa kanmu don su sun rusa kansu in har hakan da ake faɗaɗin gaskiya ne wani ba lallai zan haka ba ɗari bisa ɗari in an samu na wani ɓangare ba lallai duk su zama haka ba Saura ka tashi za ka gyara al'ummarka ka gyara basic education ɗin da ake fama muna gani yanzu waɗanda suka ci jarabawar a haka yadda ake fama da su a jami'o'i yaro ya shiga jami'a baya fahimtar komai abubuwan da ya kamata ya san shi tun yana firamare firamare 5-6 ya zo jami'a duk bai san su ba ya gama firamare ya gama secondary ya zo jami'a kai ta fama da shi bai fahimta duk yaran da za ka yi masa ba gane karatun zai ba saboda mai saboda ya baro tushensa a baya ne sa aka ce basic education saboda duk abin da za a gina a kansa za a yi gina shi ne basic to ya zama da babu kyakkyawan harsashi ba kyakkyawan foundation babu wani ginin da zai tsaya a kai duk ginin da za ka rushe zai ba zai ma tsaya ba saboda ka tashi za mu gyara ba wai rufe barnar za a yi ba a ce saboda ‘ya'yanmu su tafi jami'a to su tafi jami'a ba su iya komai ba mai amfaninsa wai saboda ‘ya'yanmu su samu jami'a sun samu jami'ar sun je ba su iya komai ba mu muke koyarwa a jami'a mun san yadda ɗaliban namu suke ɗalibi kana ta ƙoƙarin maya za ka yi ci jarabawar duk yadda za ka so sai ya faɗi kuma ya ce kaka da shi saboda mai saboda abin da ka koya masa gaba ɗaya bai ma fahimci me kake faɗa ba bai gane komai ba saboda ka tsaya za a gyara ba wai tsaya za a yi ta barna ba a ce saboda wasu suna yin barna mu ba ba mu yi barna saboda wasu suna sata ba mu yi sata saboda suna cin amana ba mu ci amana suna ha'inci ba mu yi ha'inci wannan ba daidai ba ne akwai hadisi hasan ne wasu malamai sun hasana shi da yake cewa addil amana ila man itamanak wala takhun man khanak kamar yadda amana ga wanda ya baka amana kada ka haince wanda ya haince ka to koda wani da ya haince ka kai kakka samu dama ka haince shi ka ce tunda ka yi min haince ni ma bari mun haince ba daidai bane a sai wannan da take tambaya kan cewa lokacin da take tare da mijinta suna saduwa suna sa karatun alkur'ani ba ya kashewa a wayarsa to mai hukuncin wannan karatun alkur'ani ana sa shi ne don a saurara ka tsaya ka saurara ka fahimci abin da ake faɗa da ƙuri alkur'an ka su tabi ula huwa an situ turhamun sauraka a wannan yanayi ka sa ƙur'ani babu girmamawa a ciki tunda ba ƙur'anin za ka sa a gaba sauraron ƙur'anin za ka yi ba ma san abin da ake yi ba sai kuma tambayar cewa ana fitar musu da zakar da kai a gidan mijinta da ita da yaranta to su ma sai sun fitar a'a idan har an fitar muku a wani guri to ba sai kun fitar ba dama dai zama da dai an yi wata zakar da kai ta ku ce ko ku ku yi da kanku ko kuma idan akwai waɗanda za su yi muku suka yi muku shi kenan ba sai kun yi ta da kanku matsayin aikin lauya a musulunci aikin lauya lauya wakilci ne wakilci ne wato shi lauya kamar wakili ne na wanda bai sanya zai shigar da kara ba ko ya zai ansa kara sauraka wakilta sai yake abinda kawai ake bukata aikin lauya muna da attaukil a harkar a musulunci a baka wakilci kai wakilci wani a harkar ciniki ne a harkar komai ne to har a harkar alkalanci akwai wanda bai iya bai iya bayanin hujjojinsa in ya je guri ana tambaye shi ba zai iya fitowa ya faɗi hujjojinsa ba saboda Allah subhanahu wataala bai bashi harshe da zai yi magana a fahimce shi ba ko kuma a'a bai da wayewar da za ta iya bashi damar ya faɗi abubuwan da suka faru dalla-dalla har a fahimce shi to wannan yana sa wakili wanda ne lauya ya sa shi ya je ya wakilce shi bayan ya yi masa bayanin duk abin da ya faru shi kuma ya tsaya ya yi wa alkali bayani domin alkali ya duba ya wannan kes din ya ba shi haƙƙinsa wannan babu babu laifi kawai dai abin da za ka yi shi ne in kana lauya duk sanda aka kawo maka kes to tsaya ka yi nazarin kes din ka gani ka tabbata cewa wanda ya kawo maka kes din ne mai gaskiya saboda dalilai da abubuwa da ka gani na zahiri ka gano cewa eh yana da gaskiya ko dai wani haƙƙin sani aka kwace masa ko ko a wani ne ke ƙoƙarin cutar da shi saboda ka kalli abin kaga cewa eh akwai wannan to wannan wajibi ne kai wannan idan ka san cewa ba shi da gaskiya bayan ka karɓi duka bayanai daga wajensa sai ka fahimci baya da gaskiya to wajibi ne ka yi masa nasiha ka tsoratar da shi Allah ka gaya masa cewa wannan abin da ka kawo mun ba ka da gaskiya a ciki ba daidai ba ne ka karɓi kes ɗin a haka kai ka ce sana'ar ka ce ko ma waye ya kawo maka kes kai za ka tsaya ka kare shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala takul lil kha'inina khasima kakka zama mai rigimar kare masu maha'inta Allah ya hana ka zama lil kha'inina khasima shi sa malamai suka hujja da wanda ashe kenan zaka iya zama khasiman lil umana ga masu amana ko masu gaskiya kana iya tsayawa ka zama mai musu jayayya domin abin nan wala tujadil anil ladina yakhtaruna anfusahum Allah ce kakku tsaya kana jayayya ga mutanen da suke ha'intar kansu ma'ana idan da a ce ba masu ha'inci ne ko da ba marasa gaskiya ne masu gaskiya ne kana iya tsayawa ka yi jayayya wajen ka kare su waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da malamai masu bayani akan muhammad wato abin da lauya lauyanci suka suka kafa hujja da su saboda aka sharaɗi da zamana kes ɗin da za ka karɓa da zamana mutumin da zai baka kes ɗin ka tabbatar da cewa yana da gaskiya ka tabbatar yana da gaskiya gaskiyar haƙƙinsa ne aka hana shi ko kuma a gaskiyarsa wani da yake so cutar da shi wanda duk bangarori ne guda biyu na gaskiya to kana iya tsayawa ka kare shi a nan in ka haka ka abin nan sannan na biyu idan ya kasance ya da gaskiya ka zama mai yin nasiha ka zama mai nasiha ga wannan mutum cewa abin nan da ka zo min da shi ba ka da gaskiya a ciki ina maka nasiha ka za ka janye ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa ka zama kana wannan ba kana bar mutane ba su da gaskiya kai shiru ku kyale su ba inda har sun bujiro maka da abin to ka zama mai nasiha kuma a yayin da ka gane cewa ba gaskiya zai ke so ya abin nan ba sannan akwai nukuza ta gaba wanda ita ma yawanci ba a kula da ita idan ka gane yana da gaskiya za ka iya tsaya masa to ku yi jinga da shi ka gaya masa abin da zai biya ka ba wai sai kayi ba akwai waɗanda su akan tsaya ne akan in an yi nasara a biya shi in ba yi nasara ba wani ya zama caca bai sani ba zai biya shi ba za a biya shi ba sani ba da in an yi kes ɗin nan ya yi nasara shi kenan za ka biya ni kaza in bai nasara ba shi kenan wannan wannan wannan ba a yi jinga kawai za a biya shi sawa'un an yi nasara ko ba a yi nasara ba tunda nasarar ba'annansa take ba tana yi wa aje a samu wani alkali mai murɗe gaskiya duk hujjojinku ya murɗe ya take ya ba wa mara gaskiya gaskiya ko kuma wancan da aka ɗauko wani lauya ne wanda ya fi ka iya magana ya fi iya gabatar da hujjojinsu ƙarshe alkali ya gamsu da hujjojin wancan ya ba da gaskiya ya ba wancan gaskiya saboda ka ita shi lauya sali al'aslu ba haramun ba ne ila iyaka dai in aka kiyaye dokokin ubangiji a ciki kuma ya zamana inda za ka kai a je a yi shari'ar nan ka tabbata ba wata shari'ar da ta saba ta Allah za a yi masa ba in za a yi shari'ar da ta saba wa Allah to bai kamata ka wuce gaba ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da ba mu labarin annabi Ibrahim salam da yadda ya sanya mahaifinsa gaba ya yi masa nasiha game da bautar gumaka da yake yi ya daina. ya ba shi hujjoji waɗanda za su ja hankalinsa a kan ya bar bauta ma wani abin da baya ji baya gani baya da amfani ya dawo ya bauta wa Allah shi kaɗai a kan cewa Allah wa wata'ala ya ba shi ilimi na wahayi na annabci wanda bai ba mahaifinsa ba da aka mahaifinsa ya zo ya bi shi don ya nuna masa hanyar da take madaidaiciya ya nuna masa cewa kada ya bauta wa shaidan shaidan ya zan mai sabo ne ga Allah subhanahu wataala mai yawan saba wa Allah ne ya tsoratar da shi azabar Allah yana jiye masa tsoron Allah subhanahu wataala ya shafe shi da wata azaba ƙarshe ya zama dan uwa ko mataimakin shedan a ranar gobe kiyama ko majubincin shedan yayin da shedan ba zai iya amfana masa komai ba sai tsiya to bayan duka ya gama jan hankalin mahaifinsa cikin ladabi da hikimar zance da hikima ta da'awa bayan duk ya gama wannan amma mahaifinsa sai ya mayar masa da kakkausar ansa kakkausar martani ƙala a raghibun an ta'an alihati ya ibrahim ya ce yanzu e kai ibrahim an ta kai ibrahim kai ne za ka bar allolina yanzu ibrahim kai ne za ka bar allolina la'in lam tantahi in dai ba ka bar wannan abin da kake ba la'ar jumannaka wallahi tabbaci haƙiƙa zan jefe ka wahjurni maliya ka ɓace min da gani ka in sake ganinka ka in sake jin ɗuriyarka kala sai annabi ibrahim ya ce salamun alaika aminci ya tabbata gare ka sa laka rabbi da sannu zan nema maka gafarar ubangijina innahu kana bi hafiya lalle shi ubangiji ubangiji na ya zan mai haba-haba ne da ni wa a'tazilukum kuma zan ƙaurace muku wa ma ta min wa da abinda kuke bautawa ba Allah ba wa adu'u rabbi zan roki ubangiji na asa a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya na tabbata bazan zama taɓaɓɓe ba game da addu'a ga roƙon ubangiji na falamma atazalahum to shine annabi ibrahim a.s. bayan ya gama wa'azinsa mahaifinsa ya bayar masa da kakkausar ansa a raghibun an ta'an alihati ya ibrahim yanzu ashe kai ibrahim za ka bar alloli na wato nan yana masa alfahari da cewa shi yana da abubuwan bauta shi yasa ya ce alloli na ya jingina allolin zuwa gare shi waɗannan duwatsu ko waɗannan itatuwa da ya sassaƙa da su yake alfahari yana cika baki yana nuna wa shi annabi ibrahim cewa fa shi yana girmama allolin nan nasa yanzu kai ibrahim za ka ƙaurace wa allolina za ka yi watsi da allolina to kaga wannan babban jahilci ne mushiriki wanda yake bautar wani ba Allah ba yake bautar dutse ya rika gaya wa annabin Allah cewa ya zai ƙaurace wa bauta wa duwatsu ko ya zai ƙaurace wa bauta guki har yana jan hankalinsa don menene zai kaurace bautar gunki ya za a yi annabin Allah ya bauta gunki wanda ma ba annabin Allah ba idan Allah ya shirye shi zai gane abin nan da kuke bauta wa shirme kuke yi to ina kuma ga annabin Allah da aka yi masa wahayi har za a rika faɗan cewa yaya zai kaurace wa allolinsa to kaga wanda yana nuna cikakken jahilci ka duba annabi ibrahim a.s. duk sanda ya tashi kiransa cewa ke ya abati ya abati amma shi dan da ya tashi kiransa bai baki cewa ya ɗana ba sai kawai kira shi da sunansa gatsi-gatsi kai tsaye wanda yake nuna maka cewa a fusace ki babu alamar tausaya wa ɗannan nasa babu alamar ya saduda ko zai risina ga ɗansa saboda haka ya kirawo shi da sunansa ya ibrahim da ce ya bunayya ba ce ya ɗana ba don ya nuna masa ɓacin ransa sannan ce arjuman naka la'in lam tantahi in baka bari ba wato in baka bar zagin allolina ba saboda waɗannan maganganu da yake faɗa na cewa limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a a gurin wanda yake bautar gunki zagin gunkinsa akai saboda haka zai ga cewa in ba a daina zagin gunkinsa ba bai daina kiransa zuwa ga bautar Allah shi kadai ba to zai jefe shi ce la'ar naka lalle tabbas sai na jefe ka wannan sai na jefe ka yana nufin sai ya kashe shi wannan jifa wato kisa ta hanyar jifa babu shakka kisa ne wanda yake mai tsanani ka wata hanya ce a lokacin duk wani wanda zai kirawo su zuwa ga bautar Allah da barin abinda suke bautawa to abinda da za su nuna masa za su yi masa shi ne za su jefe shi ma'ana za su yi ta jifan da watsu har ya mutu shi ya sa mutanen annabi nuhu alaihi salam shi ma abinda suka gaya masa kenan ƙalu ya nuhu da in lam tantahi latakunan na minal marjumin suka ce ya nuhu wallahi in baka bar baka bari ba suka yi rantsuwa in baka bar wannan da'awar ba latakunan na minal marjumina za ka zama cikin jefafu wato mun saba jefa duk waɗanda suka ce za su yi mana irin wannan wasa da allolinmu to kai ma za ka zama cikinsu haka nan mutanen annabi shu'aib alaihi salam qalu ya shu'aib ma nafaqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka naka wa ma anta alaina bi'aziz suka ce ya shu'aib mu fa ba ma fahimtar duk maganganun da kake mana bayan ya kira su su bauta Allah su bar abin da suke bauta wa kaza kaza kaza magana ce da yi da yaransu da harshen su da suke ba da wani yare ba amma don su nuna masa duk maganarsa a iska yake yin ta ba ta shiga kunnen su suka ce ma na ƙahu kafiran min ta da yawa daga maganganun ka ba ma fahimtar ka wa inna na fina zaifa muna ganin ka ba ka da wani mai rauni ne kai a cikin baka isa komai ba walau la ka bayan ba dan ka ba jama'ar da ke tare da kai yan uwanka jamna ka da sai mu jefe ka wa ma'anta alaina bi aziz kai ba abu wanda zai gagare mu ne. to kaga anan shi ba sai suka yi masa barazana da za su yi masa me za su jefe shi ma'ana za mu yi ta jifan ka sai ka mutu Haka nan, ashabul qarya waɗanda aka aika musu da manzo guda biyu suka ƙaryata su aka aika musu da na uku su ba cewa suka yi ƙalu inna ta tsayar na bikum la'in lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim suka ce inna tatayyarna bikum mu fa mun canfe ku muna ga zaman ku a garin nan ma wani abu na iya samun mu saboda irin yadda kuke sakin baki kuna faɗar maganganu akan allolin mu wani irin basifa tana iya saukar mana sauraka mun canfe ku sauraka in ba ku hannu ba la in lam tantahu in ba ku hannu ba lanarjumannakum lalle za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim kuma tabbas sai wata azaba mai raɗi ta safe ku daga wajenmu haka na annabi musa alaihissalam shi ma ya ga take-taken mutanensa su ma suna cewa za su jefe shi yake cewa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina neman tsari da ubangiji na kuma ubangijinku da ya shiga tsakanina da kuka ku jefe ni hakanan ashabul kafi suna gaya wa ɗan uwansu lokacin da suka tura shi suka aike shi cikin gari bayan sun farka daga dogon baccin da suka yi suka aike cikin gari ya je ya samu musu abinci suke masa gargadi cewa hum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millati walan tuflihu idan abada cewa su mutanen garin nan fa kafiran nan in yazharu alaikum suka ci nasarar kama ku suka danke ku yarjumukum za su jefe ku to duk wannan yana maka cewa kafirai sun dauki jefewa a jefa mutum har abin da wata al'ada su ce duk sanda wani ya zo yana musu gargadi yana musu da'awa akan su bautawa Allah shi kadai to za su yi masa barazanar fa za su fa jefe shi ma'ana za su jefe shi har mutuwa muris to shine nan ba mahaifin annabi ibrahim ya ce wahjur abin nan la illam tantahi la arjumannaka lalle tabbas in baka daina abin da kake yi ba na faɗar baƙaƙen maganganu da game da allolina da kira na zuwa ga bautar Allah to lalle sai na jefe ka sai da ce wahjur ne maliya ka bace min da gani to ka tafi in ƙara ganin ka maliyan ne lokaci zamanin tawilan ka ƙaurace min lokaci mai tsawo ka in ƙara ganin ka kan wata magana ta ƙara shiga tsakanina da kai wasu malamai sun fassara baliyan da saliman wahjurni saliman tun muna shaida juna irin bahaushe ce tun muna shaida juna kai-kai tun muna shaida juna wato aka kara gaba za ku daina <laughs> daina shaida shi ne saliman tun muna shaida juna kabar gurin nan to kaga wannan yana nuna cewa mahaifin nan nasa mutum ne wanda yake da zuciyarsa ke kasashiya ce babu tausayi babu rahama a cikinta mutum ne mai tsananin fushi inda wani ne ko bai karbi da'awar ba to ba zai masa irin wani mu'amalar ba musamman ma ya kirawo shi cikin ladabi ya kirawo shi cikin ladabi kaga abu talib baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da bai karbi da'awarsa ba amma ya tsaya yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rabida ta kabilanci a tsawon lokaci rabita ta kabilanci sai ta sa wani abin duk da ba a yadda da shi ba amma saboda kabilanci sai a kare mai shi shi yasa can annabi shu'aibu suke ce masa walaula rahatuka ba dan danginka ba kaga ashe danginsa suna tsaya masa duk da ba su yi imani da shi din ba su ma amma tun da dai suna tare da shi ka ce to kawai ganin su shi yasa ba za mu taba ka ba saboda kai yaki ya barke tsakaninmu da su to shi anan ba bai samu wannan ba bai samu wannan tausayin ba na cewa shi mahaifinsa ne ya tausaya masa bai tausaya masa ba wanda yake nuna maka cewa zuciyarsa abu bushe take don yana masa barazanar kisa daga ƙarshe ya sassauta harshe ya ce to ka ɓace min da gani ya janye maganar kisa kenan ya ce zai kashe shi da ƙarshe ce to ka ɓace min da gani to wanda duka lallashi ubangiji wata ala yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a lokacin abin da yake gani tunda wannan sura ta sauka a makka game da muka faɗa a farkon darasin sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci yana ganin abin da yake gani daga daga mushrikai irin abin da ake nuna masa na kiyayya ciki har da wasu dangin sa kamar irin su Abu Lahab irin su Abu Lahab da irin maganar da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su bayan ya kirawo su ya ce da zan ba ku labarin a bayan dutsen na akwai suna nan makiyanku ne za su kawo muku hari za ku yarda da ni a wa kuntum musaddiqiya qalu na'am wallahi ma jarrabna alayka kadhiban qat za ku yarda da ni in na faɗa muku cewa ya hau kan dutse ne su suna ɗaya bangaren shi yana tsololuwar dutse don haka yana ganin abin da ke bayan dutsen ce za ku yarda da ni in na gaya muku cewa ga wasu nan yanzu makiyanku ne za su kawo muku hari a bayan dutsen za ku yadda suka ce kwarai da gaske ai tun da muke da kai baka taɓe mana ƙarya ba ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba ya ce to ni manzo ne daga Allah ina gargaɗin ku ranar tashin alkiyama to nan ne kuma komai sai canza abu lahab da shi aka ba da waccan ansa ta farko amma yana jin wannan maganar cewa a bauta wa Allah a yadda akwai ranar kiyama tunda ba su yadda akwai ranar alkiyama ba sai cewa tabban laka ya muhammad alihaza jama'atana tar da kai yanzu saboda wannan ka tara mu saboda kai juya ya tafi wanda Allah ya saukar da tabbati ya da abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wanda har gobe kana ta karanta ta har Allah subhanahu ta'ala ya dauki alkur'ani daga tsakiyar halittunsa to kaga a daidai wannan lokacin annabi yana ganin irin wannan da shi da mutanensa sabansa ana ta gallaza musu wasu ma ba shiri dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su daura kayansu su yi hijira ciki hadda danginsa hadda danginsa tunda hadda Ja'far ibn Abi Talib din kansa shi kansa Ja'far din yana cikin wanda suka yi hijira hijira akwai hadda hadda Uthman ibn Affan duk matsayinsa da girmansa da wadatar da yake da ita ƙabila sabanu umayya ita ce mafi girman ƙabila a makka ba ƙabila da ta kai ta yawa ƙarshe ba mulkin mulkin abin sarautar mamakan hannunsu take amma saboda addininsa dole-dole ya yi ƙaura ya suka yi ƙaura suka tafi habasha can wani gari da wasu mutane da ba sa majin yarensu ba laraba ba to wannan Allah subhanahu wataala ya saukar da irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan kissoshi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai a wannan lokacin akwai lallashi a gayawa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da abin da kake gani daga gurin irin su Abu Lahab kakanka annabi Ibrahim alaihi salam ya ga irin wannan shi ma daga mahaifinsa saboda haka ba kai kade ne farau ba akwai waɗanda suka fara ganin irin wannan cikin bayin Allah na farko kuma ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya zan su suka yi kyakkyawan ƙarshe to da ya gaya masa wannan magana cikin bacin rai annabi ibrahim a.s. bai fusata ba yana nan dai bai wato abin da ɗin zuciyarsa bai bari ta kuɓuce ta fi ƙarfinsa ba ya ci gaba da danna zuciyarsa ya ci gaba da bin mahaifinsa ta hanyar laluman da ya faru bai canza usulubi ba don ya nuna maka cewa sifar da allah ya sifanta shi da shi inda ibrahim la'awahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan ambatan allah ne kuma halimun ne mai yawan mai haƙuri ne mai juriya ne to anan za ka gane eh lalle yana da haƙuri ka duba yadda ya taho da laushi da laushi amma ƙarshe ka duba ansar da babansa ya masa amma wannan bai sa ya canza harshe ba saboda haka sai ce salamun alaika aminci ya tabbata gare ka shi yana cewa la'arjuman naka shi yana ce salamun alaika ka kwatanta wannan magana da wannan magana wannan ya yi sama shi kuma wanda ya yi ƙasa salamun alaika aminci ya tabbata gare ka kalmar salamun ya nuna cewa ina yi maka fatan aminci kai da kake so ka jefe ni ni so nake ka samu aminci ka kubuta daga dukkan wani sharri dukkan wani abin da zai cuce ka ina maka fatan ka kubuta daga gare shi ba na maka fatan abin da kake min fata ni sannan ina maka fatan ka samu aminci har a gurin Allah ka musulunta don shi ne babban aminci wani irin aminci ne zai samu ko zai yi tutiya ya samu idan bai samu na Allah ba saboda ka cikin masa addu'ar salamun alaikum ɗin nan akwai masa addu'ar ma Allah ya shirye shi tunda wannan salamun da zai samu daga Allah shine komai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin sifofin bayan Allah na kwarai waɗanda idan wawaye suka yi musu wauta suka gaya musu bakar magana suka gallaza musu su kuma sai su mayar musu da kyakkyawa da tausar magana mai daɗin ji wa ibadun rahmanin lazina yamshuna al'ardi haunan idza khatabahumul jahiluna qalu salama ce bayan Allah bayan Allah mai rahama su ne wanda suke tafiya cikin nutsuwa a doron ƙasa ba ta tafiya irin ta girman kai ta nuna su sun isa tafiya ce ta nutsuwa wa idza khatabahum aljahiluna idan wawaye aljahiluna wawaye sakarkaru suka tare su da sakarci da wauta to ba za su mayar musu da wauta ba sai su ce salaman muna yi muku sallama muna nema muku abinci kamar yadda Allah ya ce wa idza sami'u a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la la nabtagil jahilin Allah ce wa idza sami'u idan suka ji yasashiyar magana wato suka ji maganar banza ana musu wata maganar banza ba za su tsaya suna tankawa mai musu maganar banza ba wannan ita ce dabi'ar mumini yayin da duk kula cewa ko tattauna ake kaga cewa an fita daga yanayi na tattaunawa ta nutsuwa an shiga zage-zage to kai kakka kai ma ka zama wawan irinsu irin yana jahiliya suke cewa la yajhalan ahadun alaina fa na najhalu fawqa jahlil jahilina ta kawo wani ya mana wauta sai mai masa wautar da ta fita shi wani a jahiliya kenan mantiqul jahiliya kenan wannan tunani ne na 'yan jahiliya kamun yi mun kankara zan maka na katako wannan jahiliya kenan ya maka kankara kai masa na soso eh saboda haka Allah ce wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu da sun ji an fara ganin banza to sai su kawar da kai wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum tunda abin ya kai ga haka zage zage ne yanzu ba tattauna a ce aka hujjan ka ba to ku je da aikin ku mu je da namu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la nabtagil na ba mu bukatar wawaye ba za mu zauna da wawaye ba <clears throat> malamai suka ce a nan za mu ga ya ce salamun bai ce salaman ba kamar yadda waccan aya cikin suratul furqan wa idza khatabahum na qalu salama za ku ga nasaba kai qalu salama amma nan salamun to a ka'idar larabci a gurin malaman balaga wanda ya ce salamun ya fi wanda ya ce salama wanda ya ce salaman jumla ce fi iliya ai usallimu salaman jumla ce fi iliya wannan kuma salamun jumla ce ismiya waccan jumla ce da take fara da fi'ili wannan kuma jumla ce mubtada wa khabar salamun thabitun lakum salamun mawjudun lakum to a ka'idar larabci kuma duk jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya karfafa magana ga ka jumla ismiya ta saboda jumla fi'iliya abinda ke cikinta kawai shine an jingina fi'ili zuwa ga fa'ilinsa sau ɗaya in ka ce kama zaidun ka jingina tsayuwa zuwa ga zaidu sau ɗaya zaidu ya tsaya amma jumla ismiya ka jingina wannan khabar ne zuwa ga mubtada sau biyu yayin da ka ce zaidun qa'imun zaidun qa'imun qa'imun shine khabar ka jingina shi zuwa ga zaidu wanda shine mubtada na zahiri to akwai zamirin da yake tsakaninsu su wanda shi ba a ambatansa a yadda ginin magana take zaidun huwa qa'imun to ka jingina khabar din zuwa ga zaidu ka kuma jingina shi zuwa ga zamirin zaidu kaga sau biyu kenan saboda haka jumla ismiya tafi karfi akan jumla jumla fi'iliya saboda haka da ya tashi ma yi masa addu'ar bai masa ma salaman ba wacce aka ce aiwa wawaye sai masa salamun wato ƙololuwar ma sallamar da zai masa sallamar da zai masa ya masa ta ƙololuwar ba ta kasa ƙasan ba sannan baya ga haka ya ce sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafarar ubangiji na ma'ana zan ci gaba da yi maka addu'a ina neman Allah ya shirye ka ka samu gafararsa ubangiji ya nuna maka gaskiya ka karbe ta a nan ya yi masa alkawari saboda kada ma ya yi a nan in yi a gabansa za ta yi zama zai cewa mujamala ci kawai don dai a gaban idona ne in ka koma gefe za gida za ka yi sai bai masa a gabansa ba ya ce zai yi masa an gane ku saboda idan ya masa a gurin yana ita mujamala kake mu ba yanzu zan amma zan yi maka na yi maka alkawari zan maka zan roƙa maka gafara ta ubangiji na innahu kana bi hafiya ubangiji na mai haba haba ne da ni hafi shine alhafiyu almukrim wanda yake karrama wanda yake so yake haba haba da shi ya karbe shi hannu bibiyu shi yake cewa hafi to yana ce ubangiji na mai karbar addu'a ta ne mai kula da ni ne mai tausayi na ne mai biya mun bukatu na ne saboda da haka yake na san in na nema maka gafara ba zai ki gafarta maka ba to annabi ibrahim alayhi salam ya ci gaba da nema masa gafara ya dade yana nema masa gafara annabi ibrahim alayhi salam yana cika alkawari bai waye alkawari ki cikawa da haka ya ci gaba da nema masa gafara kuma ya dade yana ta duk sanda ya ambaci mahaifinsa ko ambatan mahaifinsa ya zo ko ya tuna da mahaifinsa zai zai nema masa gafara har bayan ya yi hijira ya bar mutanensa har bayan ya zauna a sham a falastin har bayan ya gina masallacin harami shi da ɗansa ismail bayan allah ya ba shi ɗansa ismail har bayan ya samu ɗansa na biyu ishaq tsakanin ismail da ishaq malamin tarihi suna ce akwai shekara kamar sha uku sauraka har bayan ya samu ismail kai bayan ma ya samu ishaq bai gushe ba yana masa addu'a kamar yadda suratu ibrahim a cikin suratu ibrahim allah ke nuna mana wannan ciki ya yi addu'a ce rabbana firli wali walidayya walil yau mai yaqumul hisab kaga a wannan lokacin bayan ya gama gina ka'aba ne bayan ya gama gina masallacin ka'aba abin da bayan ya gama gina ka'aba ne shi da ɗansa Isma'il kuma a ciki yayi addu'a kici alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibari Isma'ila wa Ishaq kaga bayan an haifi Ishaq ne din ne ba sannan zo yi wannan addu'a ta rabbi rabbana ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab saboda kaga ashe ya jima yana wa mahaifinsa addu'a yana ta nema masa gafara ya kasance na cewa waqfir li abi innahu kana min ad-dallin ka gafarta wa mahaifina lalle ya tabbata ya kasance cikin batattu to haka yayi tai har lokacin da ya gane cewa babansa ba zai shirya ba Allah ya sanar da shi cewa wannan baban naka fa ba zai shirya ba mun riga mun rubuta dan wuta ne makiyin Allah ne ba zai taba son Allah ba gafara kuma ana samun ta ne idan babu shirka inna allaha la firu an shirka bi wa firu ma duna zalika liman sha. Allah baya gafarta a yi shirka da shi abinda bai kai shirka ba Allah na gafarta shi to tun da wannan Allah wata ala ya riga ya tabbatar da cewa ba zai yi imani ba ba zai bar shirka ba to kaga ba shi ba gafara kenan don haka a lokacin da ya fahimci Allah ya sanar da shi cewa babansa ba zai shirya ba to nan da nan sai janye wannan addu'o'i da yake masa da neman gafara Allah ya gaya mana wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya <coughs> falamma tabayyana falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima lawahun halim Allah yake cewa ma kana istighfaru ibrahima ganebawan gafarar ibrahim da yawa babansa bai kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iya alkawari ne da ya yi masa alkawari ne ya riga ya masa annabi ibrahim a.s. ya ɗau alkawari kuma ya cika alkawari falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi ta hanyar wahayi Allah ya sanar da shi cewa makiyin Allah ne da baka sanin cewa wani makiyin Allah ne sai ta hanyar wahayi sai gane cewa makiyin Allah ne ma'ana wannan ba zai taba shiriya ba tabarra abin sai ya nisanta kansa da shi ce to ba ni ba kai kuma inna ibrahim la'awahun halim lalle ibrahim mai yawan ambatan Allah ne mai yawan jinkai ne mai yawan haƙuri ne hadisi ya tabbata a cikin sayuwar bukhari hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa yake cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawm alqiyama annabi ibrahim zai haɗu da mahaifinsa azara ranar gobe kiyama gagai kira shi mahaifinsa kuma ya su ba da sunan shi azara saboda ka ce waɗanda za su ke dagewa akan cewa an ne an ne babu dalili alkur'ani duka inda ya kirawo shi abuhu bai ce amuhu ba annabi duk inda ya yi maganarsa abuhu ya kirawo shi ba abuhu ba kaga bai wa a ce in ka ce alkur'ani ya dunkule ne to annabi shi mai bayanin alkur'ani ne ai zikira ilayka dhikra bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da sai annabi ya yi bayani cewa abuhu dinnan muhu ne kaga da shi kenan sai mu dawo mu ce abuhu amuhu ake nufi to amma tun da annabi shi ma da ya tashi abuhu din ya nanata wani daga gaba zai zo ya bayani ba shi ba a'a sauraka ya ce annabi ibrahim zai haɗu da babansa azara rana gobe kiyama wa ala azara qataratun wa gabara ya gan shi ya yi duku-duku ya yi futu-futu da ƙura wato yana cikin wani hali mawuyaci to sai annabi ibrahim ya ce alam aqul laka la ta'sini ban gaya maka ba kakka saba mu ba a can ba ce ni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni fattabi'ni ahdika siratan sawiya kabini kabini la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana ar-rahmani 'asiya ba ya gaya masa wannan ba to shine yake tuna masa yace ashe ba na gaya maka ba kakka saba mu fa yaqulu abahu fal yawma la u'sik sai uban ya ce a yau zan bi ka ba zan saba maka ba ba zan saba maka ba annabi ibrahim sai ya dace ya rab naka wa'adtani allah tukhzini yawma yub'ath ba ya yi addu'a bace wala tukhzini yawma yub'ath yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim yi addu'a cewa Allah kakka tozarta ni kakka kunyata ni ranar alkiyama Allah ya karba addu'o'insa sai ya Allah ba na kamun alkawarin ba za ka kunyata ni ba ce fa ayyul khizi akhza min abil abad akwai akwai kunyata kamar a ce ubana cikin wannan hali shi za a nisanta shi daga rahama ai babu kunya da tafi wannan ya ubangiji fa yaqulu Allah sai Allah ce da shi ni haramtu aljannata ala kafirin. na haramta aljanna ga kafirai sannan sai a ce wa annabi ibrahim ya ibrahim ma tahta rijlaik ce duba karkashin kafarka me kake gani fayan yanzuru fa idha huwa bi dhibhin multatikh sai ga wani rago an yanka shi gashi yayi caba caba da jini fa yu'khadhu bi qawa'imihi akama ragon nan fa nan fi an-nar ajefa shi wuta ubansa kenan to kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta masa dan wuta ne <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallama ya zayyana mana ma abin da zai faru a farfajiyar ranar kiyama tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa da kuma abin da allah subhanahu ta'ala zai gaya masa musulmi a farkon karo a farkon al'amari su rika nema wa 'yan uwansu da suka mutu mushrikai a farkon musulunci mutum ne mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wasu danginsa da yake so sun mutu amma a mushrikai sun ƙi karɓar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka rika nema musu gafara saboda suna cewa annabi ibrahim ya nema wa babansa gafara sa laka ko waghfir li abi to suna yin haka sai Allah ya saukar da da fadar sa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء العداوة والبغضاء abadan hatta tu'minu billahi wahda Sai illa qawla ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir Allah ya saukar da wannan aya cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kuna da abin koyi kyakkyawa da za ku yi da annabi ibrahim annabi ibrahim ana koyi da shi Allah subhanahu wataala ya kira mu su koyi da shi wa man ahsana qawlan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila haka Allah ya yabi mutumin da zai bi addinin annabi ibrahim alayhis salam Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa sannan muka yi maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim ana nufin tauhidi ka rike tauhidi kamar yadda annabi ibrahim ya rike tauhidi to Allah ya ce kuna da abin da za ku koyi da annabi ibrahim mai kyau a ciki shine ku tsaya ku rike tauhidi yace iz ne liqaumi lokacin da shi da mutanansa suka cewa da waɗanda suke tare da shi suka cewa mutanansu inna a minkum ba mu ba ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min lahi da abinda kuke bauta ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan da mu da ku kiyayya ce da gaba har abada Allah ce to kuyi koyi da su anan kuma hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai ce illa qawla ibrahim amma banda fadar annabi ibrahim alayhi salam shi anan babu maganar koyi yayin da ya gaya mahaifinsa la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay zan nema maka gafarar Allah tabbas kuma ban mallakan maka komai a gurin Allah ba suka Allah ce to banda wannan istisna ne munqati ku yi koyi da annabi ibrahim a cikin tauhidin da ya zo da shi amma banda batun za ku nema wa ‘yan uwanku gafara to daga nan muminai suka daina nema wa ‘yan uwansu gafara da haka allah subhanahu wata'ala ya umarce mu bi addinin annabi ibrahim shine tauhidi mu bi hanyar sa wajen da'awa mu yi kira zuwa ga allah da ilimi da hikima kamar yadda annabi ibrahim a.s. ya yi kira zuwa ga allah da ilimi da hikima mu yi haƙuri da juriya lokacin da muke kira zuwa ga allah kamar yadda ya yi kada mu damu ganin cewa mun yi kira mun faɗa mun faɗa ba an sa kiran mu ba annabi ibrahim alaihissalam shi ma haka ya same shi mu yi afuwa lokacin da aka bata mana mu kyautata mu wanda ya mana ba daidai ba mu kyautata masa da maganar mu mu kyautata masa ma a aikace saboda haka annabi ibrahim alaihissalam da ya gaji ya fidda kauna da abin da yake tsakanin shi da mutanensa cewa a tazilukum وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا yace wa a'tazilukum kuma zan kaurace muku wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuma tad'una min da abinda kuke bauta ba Allah ba wa ad'u rabbi kuma zan roki ubangijina asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina da tabbacin bazan zan taɓaɓɓe ba game da roƙon ubangiji na wato bayan mahaifinsa ya kirawo mutanensa kamar yadda aka sani kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu a baya can mun faɗa ya kira mutanensa bayan ya rusa gumakansu ya zo sun zo su ya nuna musu cewa ya za ku afata abuduna min dunillahi ma la yamliku lakum naf'an ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta akilun ya fito ya yi wa mutanensa wa'azi ya karantar da su ya gaya musu cewa su da bauta abin da baya da amfani ba zai amfane su ba ba zai cutar da su ba bai mallaki amfani da cutarwa ba dan sun bauta masa ba zai iya ba su wani abin da suke bukata ba dan sun ki bauta masa bai isa ya cuce su ba yace uffil lakum tur da ku wa ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta ba Allah ba ci afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba amma ƙarshe mai sai suka ce har riƙo huwan suru ali hata kuntun fa'ili ku ƙona shi ku taimaki allolinku ka gani tun daga nan ya kamata a ce akwai rashin hankali ku ƙona shi ku taimaka wa allolinku allolin za ku taimaka ba su za su taimake ku ba a ashe ya faɗi gaskiya cewa ba za su amfani ku ba za su cutar da ku ba yanzu ku ne kuke taimakon ba su suke taimakon ku ba taharriquhu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilin tunda ya rushe muku inda har za ku yi wani abu ba za ku zara ido ba to ku tashi ku kona shi wa aradu bihi kaidan qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin haka anan suka so shi da kaidi Allah subhanahu wataala ya bai da kaidin akan su Allah subhanahu wataala ya sa wuta ta abin nan ta yi sanyi gare shi ta zan aminci gare shi sauraka daga nan ya kula cewa to mutanensa ba za su yi ba ga babansa bai karba ba ga sarkin garin gaba ɗaya shi ma ya ƙi karba wanda annabi ibrahim ya masa wa'azi ga mutanensa ya nuna musu ba su karba ba ya yi ba su karba ba don haka kaga sai ya ƙaurace ya sake guri zama cikin irin wannan guri ba da amfani in azabar Allah ta zo sai ta haɗa da shi don haka sai ya ce wa ta zilukum wa ma ta'buduna wa min dunillah za mu tsaya a nan insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh